На пероні лишаю минуле, сідаю у потяг, що мчить крізь ніч, цигаркою наскрізь пропалюю морок, дивлюсь, як квадратом вікна залітає в купе, сліпе і байдуже квадратне небо. Попереду ранок, позаду конають на рейках розчавлені потягом тиша. i nicz.